เดินตานตูนตูนตานตองเดินเดินตานเดินตานตูนตองตองตานตองตองตานตองตองตานตานตูนตานตานตองกันตองตองตองเดินตองตองตานตานตูนตูนตองตูนตูนตูนตูนตานตานตูนตองตานตองตองตานเดินตานเดินตานตองตองตานเดินตานตูนตองตองตานเดินSaku. Saku. Wes meneng apa? Tang tang tok den tok den tok. dong tang tok deng tok deng tok tang tok deng tok sapa ora dendang tak dong tang tang tang tang tang tang tang tang tang kok ora mbok ngenekne kaya aku kok ngenekne gak wani mbok tak betot ngono terusan aku lho gak iki lho wah jan wilujeng dalu mas percil Mas Yudo. Jeng dalu becange. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Wonten Sambi Rejo. Sambi Rejo. Langon Ponggok Blitar. Daleme Bapak Sumanto. Sumari. Eh, eh, Panjenengane bapak sing juragan roti. Apa? Roti Mari. Sumari. Dek, dek. Wis aja ning kene njo mulih. Lah nyapa? Njo mulih. Lah nyapa kok ngejak mulih? Walikane donya wis ana ning kene. Kok iso? Lah kuwi kandange kewan iso jerone menungso. Mulih yo. Mulih yo. Ora ana tanah ndelok wayang kaya ora enek nggone. sing ekstrim sing priatine ora kandange apa ne sing ngesakno KTC lho godhong ora kok bertukul mulih wae nemen wong kene wisan kates gring-gringen godhonge mate isin lho tukul oh iya teng daleme bapak Sumari ibu mur sini kali ibu mur baut menika eh eh eh, eh. Bapak Sumari karo Ibu Mur situ. Mur sini. Sini. Sini niku nek teng mriki nek teng mriku Mur situ. Iya. Mur sini kalian mur situ niku sederek bos. Oh iya. Kagungan kersa mantu, mantu Mangayu Bagyo putranipun, ingkang hmm. mijil kakung Mas Bagus Purnomo hmm. sampun kepareng boyong putri-putri boyongan ingkang mijil saking Lampung Timur hmm. penjenenganipun Mbak Astuti Hmm. Soko Lampung Timur Astuti. Astuti iki singkatan. Ast Apa niku? asale. Hmm. Tu niku tumpang, ti niku tindih. Dadi asale tumpang, tindih. tindih. Alias kemeruwel lho, Bos. Dadi anu Mas Purnomo. Purnomo lah dik percil lah iso ngonceki ta. Purnomo niku genah. Apa? Pur kuwi lek ngarani awake dhewe lek bal-balan mesti enek purpurane. Iya. Dadi uang ki aja sok nuwun sewu aja sok jenenge eh, kita bermain-main uang. Heeh. Hmm. Kaya Mas Purnomo ki lek jenenge pur ki ra mungkin dheke dolanan dhuwit. Oh. Ora mungkin ngepur. Ora mungkin ngepur. Dadi oh. dheke ki nglembah manah alon ngene lho mesti wonge. Oh. Alus mlakune ngene Pak Doroh kowe. Sebabnya apa? Apa ini setruk gitu? Alah alah eh, eh. Malah dungakne aku kowe. Purno no noto apa wae mesti dhek iso hmm. apa meneh nata bali wismo? Nata bali wismo, wis mesti siap sip ngono lho hmm. mo aku roh mene apa pak Ko jam 12 bengi mesti modot <laughs> ora lek aku tak lek aku tak jumbuke karo Mas Yudo mau astuti as ki apa Mas asale asale tu niku tumpang tindih ah, lek kula mboten napa purnomo purno ki apa purno rampung rampung mo ki berarti bar tumpang tindih rampung Bung terus modot. Wah, sampean iki purno. Pak Eko kok ya. Sampean purno, Pak Eko. Ora karepe Pak Eko ki modot-modot pikirane. Ora kok modot lain-lain, Dik. Lah, lha saiki lek bar ora sing modot kuwi tok kowe mangsamu manten. Apane? Lah manten wedok adoe kok kono lho, kowe nyapol ora bi barang lho. Lho, tarah rabi ki sunahe Kanjeng Nabi. Anikah sunati faman rohiba falai samini. Alah, nukah ki sunahe Kanjeng Nabi sok sapa sing gak gelem nindakke sunahe besok ora bakal di dadaku pinangka umate. Ora ning ngono lho, waduh Ragate okeh Wado iki, Wado. Hmm. Lho, lha terus kani wong wedok sak umur hidup. Lho, wong dadi wong lanang iki kucluk rabi kok cara aku. Wong nek goblok kok iki jane utekmu utek piye to jane wong lanang kok iso pemikiranmu iki lho kok iso. Kewajibane wong omah-omah nek jenenge wong lanang iki tanggung jawabe ngeneh kaya karo sing wedok wis dadi tanggung jawabe. Saiki pikirene, bojomu iki nak ndulur ora karo awakmu jajane. Ya wong liya. Lah iya kowe nyapa gelem makani bendina. Heh, Lah wong liya. Sik kok ya kan pikirane kelebet. Aku ndak teko lek iki. Saiki bojone sampean iki lho adike sampean duduk ya ta. Hmm. Kakang ya duduk, mbak ya duduk, bendina. Sing genah wong nikah niku mergo dasare katresnan saka ati. Dadi wong lek mencintai seseorang, gunakanlah hati nurani. Alah nyapong. polwan ras nikah-nikahan. Alah alah yo. Omonganmu malah tekan kono iki jluntrungmu ki lho. Lah nyapa lho ngonoan bareng. Lah lek ngono awakmu tresnani wong wadon ki ora mergo ati no. Wong wadon ki ora perlu duit, ora perlu bondo donya. Sapa sing ngomong tak tau tuwa. Cukup diberi kasih sayang dan Piyuh piyuh piyuh. Yo bosok wong wedok carane koyo ngono kuwi. wong wedok saiki mbok delokan pitung dol lho sampe delok-delokan wedok-wedok oh. sing saiki lho eh wong wedok saiki nyapa alah dhuwit ukurane waduh tenan wis saiki mbok meneh kok iso ngarani wong wedok-wedok ukurane dhuwit medun tapuki karo ibu-ibu malah lho lek ibu-ibu gak sing nom aku kok ngomongi umpamane sing nom ya mbak iki ngarep ya nom umpamane piye sik sik umpamane lha umpamane awakmu umpamane apa kamu nyenengi cah kene budal rene kong, kowe nggawa numpak sepeda 80 kutuk-kutuk-kutuk ditapuk lambemu Hmm. Tapi aku budal numpak nggawa mobil. jes, umpamane. Langsung Mas, kopi apa teh? <laughs> Ya ngono iki jenenge wong wedok material. Materai. <laughs> Materi kok material. <laughs> Lah tegese sing dipikirkan secara secara materi terus. Lah wakmu ngomong wong kok gak oleh rabi iki lho. Lho lah iya toh. Ora usah rabi. Wong tegese wong rabi, wong nikah ki ben iso bedakne antarane menungso karo kewan. Nek apa? Nek kewan. Ya ora ana tata cara nikah, ora ana tata cara rabi. Lah nek menungsa iki digawani akal, digawani budi supaya mikir. Dadi nikah iki ben bedake antarané hmm. menungsa karo kewan. Hmm. Lah kowe ora iso bedake kok antarané nikah karo kawin. Lah apa bedane? Nikah karo kawin ki ana bedane. Bedane apa? Nek nikah ki N I K A H. Apa? Naib ijabkan keluarga akan, harmonis win nikah nikah kawin kawin k a w i n ha. kerep awor wegah izin naib ya, tapi awakmu nuwun sewu ndelak kewan karo menungsa malah apik kewan cara aku ya ora iso ya tetep apik menungsa te derajate luwe unggul eh, menungsa eh iki lho tak omongi kok iso lho apik kewan lho omonganmu lho tekan weruh kucing roh kucing lah bene awor karo sing lanang karo sing wedok no bengok bengok apa ora ya rame wow mau mau ngono ta enggak mau enggak mau sing wedok ngono sing wedok ngono sing lanang mesti ayo ayo makire kempel wong loro terus Lho senek wong loro iki apa to, Ke? Kucing kawin. Lah, ke mesti ngono to? Iya. Iya apa ora? Iya, iya, iya. Kuwi lak kewane lho wong apike kucing lho kaya ngono jajal. Kewan pas ngonoan ramene kaya ngono. Ramene ra karo-karuan. Jajal lak wong bidek kae. Ayo, ayo kowe. Saiki contone nek Iya bener e. Wong meneng ae ngono. Aja banter-banter ngono krungu mara tuwa. Ngono ta? <laughs> Diwalek neh nuwun sewu. Kowe roh kewan. apa? kewan kucing kucing lak wis nglairne babaran babaran roh ora ke babaran ora roh ngerti ngerti ya wis dicangking ngalor ngidul ngono bayi ne dicangking ngalor ngidul dige apa ki dicakot dicakot ngalor ngidul lak wong wong ngono kuwi ya pas nglairne nglairne wis bingung ni iki lho ni iki piye iki lho wis kaya meneh iki lho iki lho metu songo iki lho kaya ngono kuwi jajal lak gawe bidek kae bareng wis metu lah kok wah tangga-tanggane celuki kabeh Wong karmu lek pas ngono ne ndak ana sing krungu. Heeh. Ngono ne jajalmu ne. Mawo. Loh, ning yo bener loh Mas. Tapi pikir-pikir yo demen apik kewan lho Mas. Timbang menungso loh. Lah kok saged ngaten. Saiki ngaten lek dasare Mas Percil ngono lek dasarku ngene. Dasare sampean. Sampean roh kucing. Nggih, nggih. Merap. Kucing kae karo kirek, gelem ora diwarni. umpama kawin gelem ora mboten purun wedhus gibas, karo wedhus jawa gelem apa mboten purun lah kuwi kewan apike ngono sapi karo kebo ora gelem mboten purun lek menungso lah apa-apa doyan lah lah lah lah lah kok iso apa-apa doyan iki lho apa kuwi nakne dhewe nakne kanca budal tok isine